Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme bil hakki enzeltel Kur'anel Kerim ve bil hakki nezel. Allahumme azbu murabetena fihi. Vec'alhu nuran li ebsarina ve şifaen li sudurina. Allahumme zeyyin bihi elsinetena ve cemmil bihi vücuhena. Ve kavvi bihi esadena ve afi bihi ebdanena ve şfi bihi merdana. Verham bihi mevtana ve ahsin bihi akıbetena fil umuri küllaha. فأجرنا به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا حفظه بتمامه قويا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار بشفاعة القرآن العظيم نوينا قراءة القرآن لرضاك يا رحمن ولتنوير قبور أهل الإيمان evvelen ve hasaten li ruhi şemsil enbiya'i ve kamerül mürseline seyyidina ve senedina Muhammedin aleyhissalatu vesselam sümme li ervahi alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan ve li ervahi saadatina hasaten saadat-ı turukul aliyeti küllihim ve hulefaihim min ebi bekrin sıddık ve aliyinil murtaza ve Selman el Farisi ve sair sahabe ila zamanina haza ve ila şeyhina kutbil aktab ve Galfil vasilin Muhammed Said Kutbil İbni İbrahim el Bursi. Ve de ervahi saire emvatina min abaina ve ümmehatina ve ecdadina ve ceddatina ve ihvanina ve ahavatina ve evladina ve zürriyatina ve ve astıkaina ve hullanina vel ervahi men lehu hakkun aleyna ve men lehu hubbun ve nisbetun ileyna ve men vassana bid duail hayr. Ve letardu şeytanı anna ve iskati zünubül madiye vel ismeti fîmâ bakiye min amalina minel isyan ve kabulü tevbe ve tehzibil ahlak ve tasfiyetil kulûb ve neyli marifetillahi ve muhabbetillah ve rıdvanillahil ekber ve necati minen niran ve ve duhulül cinani bi gayri sebki azabin ve ikabin ve hisab ve likaike ya rahmanı bil büşra vel gufrani vel rıdvan la bil hızdani vel hirmani vel husran bi rahmetike ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alez zulumâti ven nûra sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî halakakum min tînin sümme kadâ ecelâ ve ecelun müsemmen indehu sümme entum temterûn. Ve huvallahu fis semavati ve fil ardı ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakimi inneke leminel murselina ala sıratın müstakim. Tenzilel azizir rahimi litunzira kavmen ma unzira abâuhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İnna cealna fi a'naqihim aghlalen fehiye ilel ezkani fehum mukmahun. Ve cealna min beyneydihim sedden ve min halfihim sedden feagşeynahum fehum la yubsirun ve sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun innemâ tunziru men itteba'a zikre ve haşiyer rahmane bil gaybe febeşşirhu bi mağfiretin ve ecrin kerim inna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu e âsârahum ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin.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 يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون رعاية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Sübhanellezî halakal ezvâce küllaha mimma tümbitül ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemûn.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 أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turca'ûn. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi cae hakkal mübin ve erseltehu rahmeten lil ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tamma ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukadu ve tenfercu bihil küreb ve tukda bihil havaicu ve tenalu bihil rakaibu ve hüsnül havatim ve yüsteskal gamamu bi vecihil kerim. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم شفئه فينا بجاهه عندك اللهم شفئه فينا بجاهه عندك اللهم شفئه فينا بجاهه عندك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله Nestağfirullah. Nestağfirullahel azimel kerimel lezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve netubu ileyh ve nes'elhü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvabur rahim tevbete abdin zalimin li nefsih la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu ve uzbike min şerri ma sanatu ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente Allahümme entel melikü la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Ente Rabbi ve en abduk. Zalemtü nefsi ve ateraftü bi zembi. Fagfirli zunubi cemi'a. Fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Vehdini li ahsenil ahlak. La yehdini li ahseniha illa ent. Vasrif anni seyyi'eha. La yasrifu anni seyyi'eha illa ent. Lebbeyke ve sa'deyk. Vel hayru küllühü fi yedeyke ve ileyk ve şerru leyse ileyk. Ene bike ve ileyk tebarekte Rabbena ve Teala'yte nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahümme gsil anni hatayaya bima isselci vel beret. Ve nakkı kalbi minel hataya kema yunakkas sevbül ebyadu minet denes. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'ette beynel meşrikı vel mağrib. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumitu ve hu ala külli şeyin kadir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi bi adedi ma alimallahu teala ve bi zineti ma alimallahu teala ve bi mil'i ma alimallahu teala. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azimi ve bihamdihi estağfirullah. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard ve subhanallahi adede ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Allahu ekber misle zalik velhamdülillah misle zalik. Ve la ilahe illallah misle zalik ve la havle ve la kuvvete illa billah misle zalik. قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Sadakallahu aleyhi Ve kâle nebiyyuna Muhammedunil Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen men ahsaha dehalel cennet. Allahümme inna nuhsi esma'ekel hüsna kema allemena resulüke fe edhilnel cennete ma'ahu bi gayri sebki azabin ve ikabin ve hisab bi lütfike ve keremike ya Allah yahu ya Rahmanu ya Rahim ya Melik ya Kuddus ya Selam ya Mü'mini ya Müheymini ya Aziz ya Cebbar ya Mütekebbir ya Halik ya Bari ya Musavvir ya Gaffaru, Ya Kahharu, Ya Vehhabu, Ya Razzaku, Ya Fettah, Ya Alimu, Ya Kabidu, Ya Basitu, Ya Hafidu, Ya Rafi'u, Ya Mu'izzu, Ya Mizillu, Ya Semi'u, Ya Basir, Ya Hakemu, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Habiru, Ya Halim, Ya Azimu, Ya Gafuru, Ya Şekuru, Ya Aliyu, Ya Kebiru, Ya Hafizu, Ya Mukidu, Ya Hasibu, Ya Celil, Ya Kerimu, Ya Rakibu, Ya Mücibu, Ya Vasi'u, Ya Hakim, ya Vedudu, Ya Mecidu, Ya Baisu, Ya Şehidu, Ya Hakku, Ya Vekilu, Ya Kaviyu, Ya Metin. Ya veliyu Ya Hamidu, Ya Muhsi, Ya Mübde'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mümitu, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Vacidu, Ya Macidu, Ya Vahidu, Ya Ehadu, Ya Samedu, Ya Kadiru, Ya Muktediru, Ya Mukaddimu, Ya Muakhir, Ya Evvelu, Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batını, Ya Vali, Ya Müteali. Ya berru ya tevvabu ya mün'im ya müntakimu ya afuvvu ya rauf ya malikel mülki ya zelcelali vel ikram Ya Rabbu ya muksitu ya cami'u ya Ganiyu ya muğni ya mu'ti ya mani'u ya darru ya nafi' ya nuru ya hadi ya bedi'u ya bakı ya varisu ya reşidu ya saburu ya sadıku ya settar Celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruk. Ya men takaddeset anil eşbahi zatuhu ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatuh ve ya men dellet ala vahdaniyeti ayatuhu ve şehidet bi rububiyetihi masnuatuh vahidul la min killetin ve vacibül vücudi la min illeh ya men huve bil birri marufun ve bil ihsani mevsuf marufun bila gayetin ve mevsufun bila nihaye evvelun kadimun bil iftida ve ahirun kerimun rahimun bil entiha ve si'a külle şeyin rahmeten ve ilma ve gafara zünubel müznibine vel asine keremen ve lütfen ve hilma ya halim ya Halim, Ya Halim, Ya men leyse kemislihi şey'ü ve huve semi'ül basir. İğfir lena ma mada min zunubina ve asımna fîmâ bakiye min amalina minel isyan verzukna amalen salihaten zakiyeten terda biha anna ve tüb aleyna ya erhamer rahimin ya tevvabu ya mu'in Allahümme lekel hamdu küllühü ve lekel şükrü küllühü ve lekel mülkü küllühü ve biyedikel hayru küllühü nes'elkallahümme minel hayri küllihi ve neuzu bike şerri küllihi lekel hamdu inneke ala külli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Elhamdülillah. الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والكبرياء والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى وحده لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ve ala dini nebiyyina Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve ala milleti ebina İbrahim aleyhissalatu vesselam. Allahümme cal evvele yevmina haza salahan ve evsatahu felahan ve ahirehu necaha birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inni es'elke hayra hazel yevmi ve hayra ma ba'dehu ve euzbike min şerri hazel yevm ve şerri ma ba'dehu. Rabbi euzu bike minel kesel ve su'il kiber. Rabbi euzu bike min azabin finnar ve azabin fil kabr. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Allahümme inni es'elke hayra hazes sabahi ve hayrel mesai ve hayrel kadai ve hayrel kader ve hayrel hadar ve hayrel sefer ve hayrel dünya ve hayrel ahire ve hayra ma cera bihil kalem ve euzu bike min şerri sabahi ve şerril mesai ve şerril kadai ve şerril kader ve şerril hadar ve şerril sefer ve şerri dünya ve şerril ahire ve şerri ma cera bihil kalem nü'minu billah ve nesiku billah ve neruddu ve nufavvedu umurana ilallah ve netevekkelu alallah Hasbunallah ve kefa ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni euzbike min azabı cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme barik lena fil mevti ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevti ve la tuazzibna ba'del mevt. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevti ve la tuazzibna ba'del mevt. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevti ve la tuazzibna ba'del mevt. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا تواب يا مستعان يا معين إنا على ذلك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين